նախագահները ներկայ են գտնվել նոր զորանոցի բացման արարողությանը։ Ինչպես հայտնել են նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, Նույն օրն Արցախի ու Հայաստանի նախագահները ԼՂ պաշտպանության նախարարությունում հրավիրել են խորհրդակցություն պաշտպանության բանակի բարձրագույն հրամկազմի մասնակցությամբ, որի ընթացքում քննարկվել են բանակաշինությանը եւ սահմաններում տիրող իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Դեկտեմբերի 8-ի լույս 9-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 65 անգամ, որի ընթացքում հայկական դիրքերի ուղությամբ արձակել է 1000-ից ավելի կրակոց։ Առավել ինտենսիվ խախտումներ են արձանագրվել առաջնագծի արևելյան ակնահատվածում։ Բացի հրաձգային զինատեսակներից, ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև դիպուկահար հրացաններ, իսկ հարավ արևելյան Մարտունի պաշտպանական ուղությամբ հաստոցավոր ավտոմատ նռնականիտ։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ վստահորեն շարունակել իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին ու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էրոն ամբողջովին հավատարիմ են մնում Ղարաբաղյան հակամարտությունը բանակցությունների ճանապարհով կարգավորելուն։ Այս մասին ասվում է դեկտեմբերի 8-ին ընդունված հայտարարության մեջ։ Պատվիրակությունների ղեկավարները Երևանին ու Բաքվին կոչ են անում հարգել այն համաձայնությունները, որոնք արտացոլված են մայիսի 16-ին Վիեննայում ու հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ընդունված համատեղ հայտարարություններում։ Հայտարարության մեջ նշված է, որ կանոնակարգումը պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան ամփոփիչ ակտի հիմնական սկզբունքների վրա, որոնք են՝ ուժի չկիրառումը, տարածքային ամբողջականությունը, Ժողովրդների իրավահավասարությունը եւ ինքնորոշումը նաեւ լրացուցիչ տարեր։ Համանախագահող երկրները կշարունակեն աշխատել կողմերի հետ սերտ կապ պահպանելով։ Բացի դրանից, համանախագահող երկրները պատրաստ կլինեն ընդունել Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, երբ նրանք պատրաստ կլինեն դրան։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանն ու Էլմար Մամեդյարովը Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովի, Ջեյմս Օրլիքի եւ Ստեփան Վիսկոնտիի մասնակցությամբ հանդիպում են անցկացրել։ Այս մասին Twitter-յան իր միկրոբլոգում գրել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ 3 Համբուրգում տեղի ունեցել Հայաստանի, Ադրբեջանի արտգործնախարարների եւ Մինսկի խմբի 3 համանախագահների հանդիպումը, նշել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանը հրապարակել է միջանկյալ զեկույց ապրիլյան պատերազմի օրերին Ադրբեջանի վայրագությունների մասին։ Զեկույցում նշվում է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը իրականացրել են ռազմական հանցագործություններ, կտանկներ, մահապատիժներ ու անդամախեղումներ։ Ռազմական հանցագործությունները համակարգված ու լավ կազմակերպված բնույթ են ունեցել։ ԼՂ դեմ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից գերեվարված 31 քաղաքացիական անձանցից ու պաշտպանության բանակի զինծառայողներից 27-ը, այսինքն մոտ 90%-ը ենթարկվել են կտանքների, մահապատիժների կամ էլ խեղումների, ասվում է զեկույցում։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում առանձնակի ընդգծված տագնապալի երևույթներ չկան։ Ադրբեջանական կողմը չի փոխել իր ռազմավարությունը, մարտավարությունը, ոչ էլ վերանայել է փիլիսոփայությունն ու հայերի նկատմամբ մտեցումները։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, ընդգծելով, որ շփման գծում իրավիճակի առանձնահատուկ տարբերություն նախորդող ժամանակահատվածի համեմատ չկա։ Լինում են դեպքեր, երբ ավելի շատ են կրակում, լինում են օրեր, երբ համեմատաբար ավելի քիչ են խախտում հրադադարի ռեժիմը։ Բայց ասել, որ հասել է այն մակարդակի, որ եղել է Քարորիա պատերազմի նախորյակին, սկսած 2015 թվականից, չեն կարող, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ ԵԱՀԿ տիրույթում 2016 հիշողության մեջ կմնա մի շարք մարտահրավերներով, ներառյալ Ղարաբաղյան ռազմական բախումներով։ Այս մասին ասել է Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Սեբաստիան Կուրցը։ Նա նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը անհնար է լուծել ռազմական ճանապարհով։ ԵԱՀԿ-ն շատ կարևոր դեր է խաղում այդ երկխոսության մեջ։ Նշենք, որ Ավստրիան 2017 թվականին ստանձնում է ԵԱՀԿ-յում նախագահությունը Գերմանիայից։ Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը անդրադառնալով ԵԱԿ անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների նիստին Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերող հայտարարությանը, թե ստատուս քվոն անկայուն է եւ պետք է փոխվի, ասել է, որ Մամեդյարովի ասելիքն ընդամենը սпарնալիք է։ Նա նշել է, որ ճիշտ է հայկական կողմի դիրքորոշումը նման հանդիպումներում մշտապես շեշտել, որ Ադրբեջանը շարունակում է խախտել պայմանավորվածությունները, բայց փոխանակ գանգատվելը պետք է նաև պատժեն Ադրբեջանին, ասել է Մամբել Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանն ընդունել է Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կողմերը քննարկել են զբոսաշրջության ոլորտին առնչվող մի շարք հարցեր, որոնց թվում է դեպի Արցախ զբոսաշրջության խթանումը։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել համատեղել ջանքերը օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար Հայաստան-Արցախ երթուղիների մշակման գործում, այս համատեքստում կազմակերպել հանդիպումներ տուր օպերատորների համար։ Հանդիպման մասնակիցները պայմանավորվել են նաև քայլեր ձեռնարկել դեպի Արցախ ներգնաց զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար։ Մարտակերտի շրջանի մաղավոզի միջնակարգ դպրոցում սովորում է ավելի քան 100 աշակերտ։ Այս մասին ասել է համայնքի ղեկավար Աշոտ Դանիելյանը եւ հավելել, որ գյուղում երիտասարդների արտագաղթ չկա, իսկ վերջին տարիներին աշակերտների թիվն աճում է։ Չնայած արկա դժվարություններին երիտասարդները շարունակում են մնալ գյուղում, ամուր կարճած մնալով հայրենի հողին, ասել է Աշոտ Դանիելյանը եւ ավելացրել, որ անցած տարի դպրոցն ավարտել է 3 աշակերտ, իսկ առաջին դասարանը հաճախել 11-ը։ Կրթօջախում գործում է նաև նախադպրոցական խումբ։ Համանքի ղեկավարի տեղեկացմամբ բնակիչները հիմնականում զբաղվում են այգեգործությամբ, բանջարաբուծությամբ, անասնապահությամբ, հացահատիկային բույսերի մշակությամբ։ Կառավարության աջակցությամբ գյուղում լուծված է խմելու եւ ռոկման ջրի հարցը։ Ջրամատակարարումը նորմալ մակարդակի վրա է։ Իսկ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհին շատ մոտ լինելը մեծ հույսեր է արտնացրել բնակիչների մոտ, որ այն նոր խթան կանդիսանա գյուղի զարգացման համար, ասել է համայնքի ղեկավարը։ Հադրութի շրջանի Հակակու գյուղի դպրոցի շենքը կառուցվել է մի քանի տարի առաջ։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Հակակույմ երեխաների թվի աճ սկսվեց նկատվել 2005-ից 6 թվականներին։ Սա Չվերիպետ կառավարության ղեկավարի աչքից ու վարչապետ Արայք Հարությունյանի որոշմամբ գյուղում նոր դպրոցական շենքի հիմքը դրվեց։ Գործող դպրոցը ոչ միայն ժամանակակից չափանիշներին, այլ դասասենյակների թվով եւս չէր համապատասխանում աշակերտների քանակին միասին էին այնտեղ եւ գրադարաններ եւ ակումբներ շատ վատար վիճակում էր շենքը մեծ ճաքեր կային անգամ դուրսն էր երևում ներսից հետո մի շենք տրամադրեցին բնակելի տուն այնտեղ դասավանդեցինք միջև որ կառուցեցին նոր շենքը Այսօր դպրոցն ունի 32 աշակերտ, չնայած 140 բնակիչ ունեցող գյուղի համար 32 աշակերտը քիչ թիվ չէ, այնուհանդերձ դպրոցի տնօրեն Նոնա Հայրյանը այն համոզման է, որ կրթօջախն ավելի շատ աշակերտներ պիտի ունենա, հատկապես որ այդպես մտածելու հիմքեր ունի։ 51-ից եկան 32, բայց հույս ունեմ, որ լի կշատանան, բայց երիտասարդներ շատ կան գյուղում։ Մեր հույսը այդ երիտասարդներն են մեր դպրոցի։ Ուսումնական գործընթացի համար դպրոցն ապահովված է անհրաժեշտ պայմաններով գրականությամբ ու մասնագետներով աշակերտների առաջադիմությունից էլ տնորենը գոհ է։ Երեխաները ակտիվ են, մասնակցում են օլիմպիադաների տարբեր փուլերին։ Արդեն 6-րդ տարի մենք պետք է մասնակցենք կենգուրու միջազգային մաթեմատիկական խաղին։ Ամեն անգամ երեխաները ստանում են լավագույն հատուկ մրցանակներ, ողջավորիչ է դա։ Այս տարի էլ առաջին անգամ մասնակցել ենք Մեղու խաղին, որը Մայրինին է նվիրված։ Էլի մեծ ողջավորությամբ երեխաները մասնակցեցին այդ միջոցառմանը։ Ասել, որ դպրոցի տնօրենի հույսերը կարթարանան ու հակակույի դպրոցի առաջիկա տարիներին ավելի մեծ թվով աշակերտներ կունենա, ճիշտ չի լինի։ Այդպես մտածելու համար ամենից առաջ գյուղը երիտասարդ ընտանիքներ պիտի ունենա, իսկ գյուղի մոտ 20 երիտասարդից առայժմ ոչ մեկը ընտանիք կազմելու քայլեր չի անում։ Պետք է ասել, որ հարցը մտահոգում է մի քանի պատճառով, ամենից առաջ գյուղի զարգացման, հետո նաև աշխատատեղերի կրճատման վտանգի տեսակետից հիմնականում գործատեղ չկա։ Գործատեղը դպրոցն է, որ աշակերտները քանի գնում են, նվազում է արդեն, աշակերտ չկա, ջահելները շատ են, բայց չեն ամուսնանում։ Մոտ մի 19-20 ջահել կա ամուսնացող, բայց դեռ չեն ամուսնանում։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Ավարտին են հասցվել Շուշի քաղաքի Վերին մզկիթի վերականգնման նախագծային աշխատանքները, որոնք իրականացվում էին Իրանցի մասնագետների կողմից ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարության պատվերով։ Նախարարության եւ Պարսկական ընկերության միջև ստորագրվել է աշխատանքների հանձնման ընդունման ակտ, ըստ որի Շուշի քաղաքի Վերի մսկեթի վերականգնման նախագծային փաստաթղթերն ամբողջական տեսքով հանձնվել են ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարությանը։ Ինչպես նշել է ԼՂ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Սերգեյ Շավերդյանը, Շուշիի Վերի մսկեթի վերականգնումը կարևոր նշանակություն ունի Արցախի պատմամշակութային ժառանգության պահպանության առումով, քանի որ լղը տարածքում գտնվող ցանկացած պատմամշակութային հուշարձան անկախ կրոնական կամ մշակութային պատկանելությունից Արցախի ժողովրդի պատմական սեփականությունն է հանդիսանում։ Ամեն տարի սեզոնային գրիպի տարածման ամիսներին Արցախի հակահամաճարակաբանական կենտրոնն իրականացնում է մշտադիտարկում հնարավոր համաճարակը կանխելու համար։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մշտադիտարկումը հակահամաճարակաբանության ու հիգիենայի կենտրոնն իրականացնում է ամենօրյա ռեժիմով՝ իմի բերելով շրջանների ու մայրաքաղաքի ուսումնական հաստատություններից, պոլիկլինիկաներից ու հիվանդանոցներից ստացած տվյալները։ Կենտրոնի գլխավոր բժիշկ Օֆելիա Գրիգորյանի խոսքով այս տարի սուր շնչառական հիվանդությունների աճ է գրանցվել։ По всем районам произошло увеличение количества заболевших. Հիվանդությունների թվի աճն արձանագրվել է հանրապետության բոլոր շրջաններում։ Եթե 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ի դրությամբ հիվանդանոցներ են դիմել 2082 մարդ, որոնցից 1881-ը երեխաներ էին, ապա այս տարի բժշկական օգնության դիմաց մարդկանց թիվը կազմել է 3292, որից 2868-ը երեխաներ են։ Չնայած հիվանդացության դեպքերն ավելացել են, Օֆելիա Գրիգորյանը վստահեցնում է, որ իրավիճակը վերահսկելի է ու այն հեռու է համաճարակային լինելուց։ Նա նաև նշեց, որ ի տարբերություն անցած տարվա, այս տարի գրանցվել են նաև թոքաբորբի դեպքեր։ Գրիպի այս տարվա հարուցիչը H3N2-ը նաև թոքաբորբ է հարուցում։ Հակահամաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնը ժամանակին ստացել է համապատասխան պատվաստանյութեր։ Թեպետ սեզոնային գրիպից պատվաստվելու մշակույթը մեզանում դեռևս առնատավորված չէ, նկատեց զրուցակիցս։ Այնուամենայնիվ նրանք, ովքեր անցյալ տարի ստացել են պատվաստումն ու տեսել նրա արդյունքները, այս տարի էլ ներկայացել են ու իրենց ապահովագրել սուր շնչառական հիվանդություններից։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Վերջին շրջանում հանրապետությունում տարածված սուր շնչարական վարակների եւ գրիպի պատճառով Արցախի դպրոցներում այս պահի դրությամբ ուսումնական գործընթացի փոփոխություններ չկան։ Այս մասին ասել է ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի փոխնախարար Միքայել Համբարձումյանը եւ նշել, որ դպրոցներում ճիշտ է կան բացակայություններ, բայց դրանք այն աստիճան չեն, որ ուսումնական գործընթացը փոփոխություններ գրի։ Դպրոցներում աշխատակերպների բացակայությունները շատ չեն, իսկ բացակա ուսուցիչներին կարող են փոխարինել նշել է փոխնախարարը։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ դպրոցներում ձմեռային արձակուրդները սկսվել են դեկտեմբերի 22-ից։ Նախարարի հրամանով հաստատված պլանի համաձայն Արցախի հանրակրթական դպրոցներում 2-րդից 12-րդ դասարանների աշակերտներին 2016 թվականի դեկտեմբերի 26-ից հունվարի 8-ը ներառյալ կտրամադրվի 2016-17 ուսումնական տարվա ձմեռային արձակուրդը։ Առաջին դասարանցիների ձմեռային արձակուրդը տևելու է 2016 դեկտեմբերի 22-ից ներառյալ մինչև հունվարի 22-ը, ասել է Միքայել Համբարձումյանը։ Դեկտեմբերի 9-ին նշվում է մարդկության դեմ ամենասարսափելի հանցագործության, ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ողջակոչման ու այդ հանցագործության կանխարգելման միջազգային օրը։ Օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր վիայժողովի կողմից սահմանվել է 2015 թվականին Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Դեկտեմբերի 9-ը պատահականության սկզբունքով չի ընտրվել։ 1948 թվականի այս օրը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովն ընդունել է ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման ու դրա պատժման մասին կոնվենցիան։ Ցեղասպանության կանխման ու դադարեցման գլխավոր պատասխանատվությունը կրում է այն պետությունը, որում իրագործվում է հանցագործությունը։ Փաստաթղթում հատուկ ընդգծվում է, որ ցեղասպանության կանխման հարցում կարևորագույն գործոններից է այդ հանցագործության անպաշելիության դեմ պայքարը։ ՄԱԿ-ի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 9-ին նշվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Հրճակագիրն ընդունվել է 2003-ի նոյեմբերի 1-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի կողմից։ Փաստաթուղթն ստորագրած պետություններին պարտավորեցվում է քրեական հանցագործություն գնահատել կաշառքը, բյուջետային միջոցների յուրացումը ու կոռուպցիոն եկամուտների լվացումը։ Մարզասերների համար Եվրոպայի լիգայի խմբային փուլի վերջին տուրում անգլիական Manchester United-ը հյուրընկալվել էր Լուգանսկի Զարյային։ Խաղն ավարտվել է հյուրերի հաղթանակով 2-0։ Հանդիպման հաշիվը բացել է Կարմիր Սատանաների կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը։ Մանչեսթերյան թիմի կազմում Հայաստանի հավաքականի ավակը պաշտոնական խաղերում խփել է իր առաջին գոլը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հյուսիս-արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1-ից 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 2-ից 7 աստիճան տաքություն։